سوالی که حالا مطرح بود در مورد طلاق ازور بود طلاق جبری حالا آیا طلاقی که یا که پزور اصلح کاشید یا پزور وعده به طلاق آیا طلاق واقع بود یا نبود در بین مذاهب نزد حضرات احناف طلاق به زوربه واقع بود تنها احناف نه دیگه اکثر علمای همراه با احناف استابین نظرش هم همان نظر این که طلاق واقع بود اول برایش که آیا طلاق جبر چرا واقع بود باید مقدمتا بدانید جبر چرا بود حق شهمات جا طلاق و طلا کپے اور بعد آزور تعریف کریں اقرا تعریف کریں بعد زائے اگر آ حالت پہ جہتیہ گور طلاق واقعی وہ نہ مسئلہ بادی بعد راهکاران یک برای جلوگیری ایسا چونکن راهکاری موجوده اول جبر در شریعت یا ما اصطلاح فقهی اکراه چرا به وادار کرده اپ اکت حکالی بیمی داتش موجود طلاق بود یا نه دی شرایط شر هست طلاق مکره شخصی وادار کنگ بوده زمانی طلاق و مک حالت اکراه قرار گرفت که شخصی وادار بکن که آن شخص خوف جان ہوتی بود یعنی نه اگه کارمکنه کشین تی یا عضویر طرف کنه تناحت بود در غیر این صورت به تانکا چانا پری باش اللہ کی جان شهامات جان زندانی کن پی بیوی دان شاند اکراہ نہیں جان اور اکچو حساب کرنے پاکی مردوان کو مکرہ گورا پی بیوی دانتن و شهامات ہیں اسی نو ان یعنی اصل ہے کاشے و صد درصد مطمئن و حبیب تراحت رسیس دا من نکشید شان کشتر نکرمنا و حالا در این کنه دستور انسان مکره بوتن نکن تو حالت اکراه نباشه پس در صورت در از بقیه علما هم تلاقیده واقع بود تنها حد رسید که حتما کشگه بود یا عضو تلف بود در این در نزد حنفیان طلا واقع بود در نزد بقیه نظراتش طلا واقع نکنه نظرات حنفیه برای استدلال بود استدلالات زیاد کریں اول استدلال آیان چین که حدیثی هست صحیح بدون چون چرائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ صلاح جدہن جد و حضلہن جد کہ سی چیزیں کہ شوخیش ہم جد جدی جدی هم جدی شنا یعنی سی چیز داخل شریعت کہ آنا شوخی نہیں دانا شوخی هم جدی محسوبین جدی و جدی آئی یک که ازاین طلاق چیز یک طلاق این یک یک آن شوخ شوخی با خانومی یه نیستو طلاق یاد کو پس ترسی نتی یا شوخی بکن یک لفظ طلاقی بکار بو خانم طلاق بود جدی و مشخص و حساب نیست حالا ازی حدیث علما چون استنباط کنه اگر شوخی کن ارادی چین شوخی چرا بگید شوخی اچھی زیرین داخل دل اراده برای انجام کار نیست فقط زبانی عربی آرید درست نه یعنی تا دل اراده نه شوخی چرا بگید اگر تا دل هم اراده با زبان بیاری برای شوخی نه جدی برای پس معلوم بود که بدون اراده قلب تنها با الفاظ هم حکم واقع بود درست نه پس معلوم بود که بدون اراده قلبی تهنا با الفاظ هم بکابرین حکم واقع بود چه وای فرمایند که ثلاث جدهن جد و حزلهن جد سه سه چیزان شوخی موخی ندگه جدی و شوخی برابر در حکمش یکشه بعد یعنی در قبال حدیث یک اعتراض کرین دیگه حدیث یاد آیا حدیث شریعه که رفع عن امتي الخطا والنسيان وما و عليه كسي که چیز از امت ما معاف بوده يك اشتباه دو فراموشي سي چیز واداري كنه چه معاف در قبال جواب ما يدين اي حدیث كنار يارين تو از يكري كنه كي اگر سي چیز بود خطا اشتباه کس کار انجام داد یا از, از روی فراموشی انجام گرفت یا وادار کننده بود فرمانی که واجب فرمانی که شان گناهش کسی شان گناه نرسی این پاسیات وادار کردن چیز واقعی نبود جوابش آسان نشد یه حدیثا منظور حدیث چی باشه آیا هدف حدیث ما چیز و آیه در مقابل طلاق اکراه استدلال کرد نه منظور حدیث چیز دیگه رو منظور حدیث شنو که اگر تو اشتباه کرد حکم واقع نبود هدف از حدیث شو که گناه نیست مثال شیو اگر کسی یاد روی اشتباه مردمی رو کشت تصادف بود ماشین چپ کرد روی اشتباهی کو آیا دیه های نیست دیه هست دیه در مقابل خطایو قصدن که کشی باید کشک باید کسی قصدن کشید باید کشک واقعی حکم شیره چین قتل رو در قرآن احکام بیان میکنه النفس به نفس نفسی کشه نه باید کشک بده مقابل آئی اما شیخ که سادش خوشتر دیگه محسوب بود در مقابله بود قتل خطا شیو شریع سه چیزا قتل ها قتل ها یا که شیب ها شیب عمدی هاست در سوره خطا بود پس وقتی کسی کسی کشه در قتل خطا دیه صد خوشتر دیه اجرا پس آه حدیث چی وجه که از امت وسایتی چیز بوده خطا نیست فراموشی نیست و وعده کرتن نیست باید دیگه ساکت کنی شما در حالی که به اتفاق تمام دنیا گفت دیگه هست هیچ که جرات نبود دیگه ساکت حق خب شرعیشه پس آیش احادیث واجه فرمانید که از امت من چیز بوده از این چیزا در مقابل گناهشه یعنی انجام کار گناهکار نباشه کار اشتباه صورت نیه رو فراموش صورت دیگه وادار و کار انجام ده وادار کو هغه ته بیا واشي بوند ده مکه کوشش ترا واشي بوند ای دو کار بوند برو ده ترا تشریح شر اجازه کار انجام ده وعده داخل بیا بارو وادار اوس ناق وارتن نیست کلاش تلف بوترو بس بال مردم خوشی بورش را از حال استرار قرار گرسی که مجبور بو که مجبور بو که آبنی ادرار برد رایه شدیده بل یعنی شی که در حالت اضطرار که بود گناه چیست بود گناه تر نیست ادرار وارد حالت عادی جایز و نجس و عین شی مال مردن در حالت عادی استعمال درست و شی گناه کبیره شی راهی نشده ام حالت اضطرار که گناه کشی نیست یا ماشین بونده تر کشی ماشین دویست پهلو قیمتیو برون دیده چون نکنه وقت به قاتل اساسا راهی نشده پسیو امی کاریکو گناهکار بو نبو ای آقا گناهکار نبو بلا پدا پیتاور ماشین بودند نو پای ماشین گندات را ادو زورا که جو تاوان لیدن شین که مستا کرواله گناه چیز بوده حکم هستو جوری پیبکشه پشتی پیکسد هشته دیه بودن محاصر روزی که نو دین تیاره یکی جوابی شید ام باز یعنی قوقای کنی هنچو یکی وادار کو احناف انطلاع واقعی بوده و تحنفیان در مقابل حدیث یحتا چی کنی پس این احنفی هنچو زواب پیم کرشانه ای احادیث کنار هرشا هستی بیاگه استناد حدیث سر استفاده کنی پس کاران اشتباه نه استدلال ما اشتباه و سوی تفاهم روی مذهب ایجاد بوده نزدیک 700 میلیون مسلمان زیر سوال برته گناهیو نکاره جواب شد. جواب بعدی یک اعتراض بعدی کنه در مقابل مقابلش اعتراض چیز که چه اگر کسی در حالت مجبوری وادارش کو واداری که آی کلمه کفر به زبان بیار کسی در حالت اضطرار یا اصلش کاشی کفار الا الله انکار بکنه تو اجازی های نیست شده کاشی تا خدا انکار کنه انکار نکرد اگوار تکنه وتصدر سك بطويل كار انجام گري كافر بيدي نشي اي انسان جازات كلام كفر بزبان بيارد وجود الله انكار كودا الله تعالى فجازي هست كار انجام بده إلا ومن أكره وقلب مطمئن بالإيمان ده قرآن يد هر کسی که وادارش کرد و داخل قلب پر از ایمانه آن کلمه کفر به زبان بیاره چی بود خودی دنیا نه بود در قرآن یه یهده ده حتی ایمان توانه تو کلمه کفر بیاره ایمان کلمه کفر بیاره پس این تو چون کلمه کفر انکار کنی مثلا وقتی طلاق دن ایمان مهم تو خانم مهم تو پس وقت ایمان از بین رو خانم طریق اوله از بین رو این اعتراض سرمایه کنی اعتراض جواب هست دو جواب علمی هست مثلا خیلی با الفاظی ساده شدن متوجه بیه که حناف کجا استدلال کرده اول برگردید به خود قرآن و هر دو جمله داخل قرآن موجوده داخل بنی اسرائیل داخل قوم بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی را به کوه تور به کوه تور کرد قوم پشت سر گوساله پرست بوده وقت برگشت حضرت موسی گفت تو ریشتن حضرت هارون هارون دورتر از موسی یعنی دو سال یک سال از موسی تو یک سال بستر اما مقام حضرت موسی بالاتر از حضرت هارونه نشان کہ کشیت چیکار دا پس امت گمراه بود داره در حال داستان طولانی بود خلاص رفت و پدشان بیدین بودین در حال بیدین الله تعالی چونی معامله کو نشان کو چون معامله کو معاملے شیا کو تور بالا سر کو او تی ایمان یاری نه یاری تی ویلی که سر شما تی قرآن نیشی کوی تور بالا سر ایر کو ایمان یاری نه یاری برگردن نه اکبر مگردی سرش ویلی خیره شده پا ایمان یو پس معلوم که جاب رحم ایمان قبول بود نه تی قال اسی اراده نیچه تی قال اراده نی با جان اللہ تعالی اور تی اکراہ کرتے اللہ ایمان قبول کو اللہ تعالی شانہ اما جواب بهترین شین که احکام بدون صورته دو نوع احکام ما هست یک نوع احکام دنیایی ما هست یک نوع احکام اخروی ما آخرتی احکام احکام دنیا با احکام آخرت با هم قابل مقایسه نهیشن نتوان امور آخرت با امور دنیا مقایسه کنی یک ای چیزه بعد ازایی نو برای حقیقت اشیاء دو چیز دیگه هاوده بعض چیزا بعض چیزا فقط با قلب درستی زبان اعتبار نیست و بعض چیزان با زبان اعتبار قلب اعتبار نیست بطور مثال ایمان اول ایمان تعریف کنیم ایمان چه نگوین؟ ایمان یعنی که همه تصدیق قلبی یعنی ده دل شخصی الله تعالی صد درصد قبول کن خدای یکتاین بی همتاین خدایو پاکی احکام الهی قبول کن این بود مومن ایمان از تعریف ایمان چیه؟ اصل تعریف ایمان ایمان قلب بگوشه تصدیق قلب ایمان و کسی با زبان ایمان بیاره و قلب ایمان بیاره شو منافق چی مسلمان نباشه چی بود اعمال قلب اما برای علامت ایمان زبان ضروریه این زبان بخاطر علامت شو ایمانی آورده اما اصل ایمان ته قلبیه بدونش ایمان قبول نه پس زبان که ایمان تقلبی چی نیست در کنارشه پس وقتی که ایمان بود عمل قلب بود و ایمان کار چیو کار ایمان چیو کار ایمان شو دو کار برای انسان کرد یک داخل دنیا احکام دنیا روی انسان ثابت کرد دو سبب نجات عذاب اخروی انسان رو داخل قیامت ایمان دوی کاران کرد یک داخل دنیا احکام سلمانان تشریح ثابت کرد احکام سلمانان اگر حکومت زمانی بوده که برای اموال یا بیت المال اوغان بوتین مشاخه مسلمانی نکاح اسلامی زیب اسلامی مرد اخلاق قبل است مسلمان احکام دنیا شانی اخ احکام اخروی داخل آخرت جز منجیه وہ رو داخل جنت کار ایمان پس ایمان مطالب آخرت پس وقتی ایمان کار قلبیں بعضوا انکار کرتے قلب تاثیر نگیرے وقتی حالت اکراه کس اجباری کنین اجباری کنین و در حالت اکراه مجبور بود اقل تاثیر پذیر نو چرا تو کار اصلش تدل بودا اما بعضی بعضی از احکام احکام دنیای مثلا الله تعالی در قرآن آیه هست سوره منافقون در سوره منافقون آیه که اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله وقت منافقین چی می ما گواهی دین تو پیغمبر خدای اللہ تعالی چی گفت اللہ فرمانے کہ والله یشهد انک لرسوله خدا گواهی دین تو پیغمبریه ولكن المنافقین لکاذبون منافق دروغ بنده اللہ تعالی تصدیق تو پیغمبر بر حق اما شد دروغ بنده یعنی با زبان تصدیق اعتراف کہ اللہ تعالی نشد دروغ بنده ایمان شما قبول نه ایمان قبول نه اما منافق ته مدینه منوره حکم چی بوده آیا حکم منافع با ابو یکی بوده یکی نبوده کسی منافع با زبان با زبان اعتراف بیما کرده کل احکام مسلمان جاری بوده کل احکام مسلمان هم کشته نبودشی در امان بوده کل هر مسلمان از دستش رسیسی بوده در هر دقلش کافر یو پس جایی که زبان هم گاه گاهی به اعتبار دنیا احکام دنیا یاره درست نه با مثال بعدی بقلب با زبان تیک احکام فارغ کردیم اگر یک قلب یا تقلب یا وقتی پی خانمی اخذ بکن با زبان نبو من پایست فقط قلب کو من پای لکه بس نبوش نه بس نبوش نه یا تقلب خانمی هزار طلاق داد طلاق بوشی او کار کار قلب بود او آیم طلاق واقع نبود استدلال شنشیو که شی اراده نیست شن نیت نیست تو طلاق واقع نبود خب اعتراض سی تهدل اراده طلاق کو و زیر زبان و تهدل وقت طلاق داشت را ورای جن طلاق و نه وسواس وګه انسان تهدل طلاق طلاق کښ رو اجن طلاق و نه جن طلاق را وځه طلاق زبان مری پس معلوم بود که احکام طلاق بحث راسته با زبانه نکاح با زبان من دغه وو طلاق با زبان وو تهدل قبول کن رد کن هیڅ تاثیر نه اما ایمان استدلال کنه کې بیا خود اگر مسلمان ایمان کو کافر بود کافر نبود جوابش کار قلبی آئی کار زبان نہیں کار زبان چیز دیگری پس کل معاملات دنیا از نکاح از طلاق از معاملات با زبان ہیں بعض زبان معاملات واقع بھی بعض زبان طلاق واقع بود بعض زبان نکاح واقع و برعکس پاپ زبان ہے شاید بودین جواب علمی شاید کم پیچیده بودین بخو پروانی کسی گوشی کن شاید شده ve sargarda hamaye bu ki etraf sarhana bakar. Dubi ki cevap şey. Dubi ki şey vakti ikrahi yani aga bir talak bide to. Dar hengam vaadar bir talak. Çuni ki yara. Dura intikhaba. Ya koşuyu ne talak bide. Nuzib dura ke intikhaba ka. Vot intikhaba ka. وادار اگر تو یہ جنین وزور زندگی تے وزور نو یہ یک را انتخاب کا یہ جنین وزور جان دسدا اگجان بود جلد دستدار در انتخاب که که انتخاب کرده سالب اختیار بوده در سالب اختیار نمیده بازا و انتخاب که چمونی راه روان که لاغر جنین رو بغوت سالمانه باز هم در اختیار کار با اراده و انتخاب که نک با جبر آیا پس بنابراین طلاق که پزور و طلاق واقع و بعض وسواس نیست حضرات علماء دیوبند دا مورد ہے مسئله آیا طلاق جبر واقع بود نبود 20 سال چه تحقیق کو پایا سے فتوی ابدی طلاق واقع نه نہ بغیر مذاہب 20 سال تحقیق بعد 20 سال آخر نظر شد بود طلاق واقع بود دلائل طوری جلو یه اساتین هیچ راه راه الا طلاق واقع بود کل دلائل بررسی بید انسان نه تو از جیب باید بیا چیز کرد یا داد الا زور برو تو دیگر دین شخصی سلیقی رو دین چیزی که نازل شده رب العالمین با احکامات مشخصی با دلال مشخصی و علماء با چه دلال رسید سرای اوسه دیگه بی سوره طلاق جابر واقع بود و نظم طلاق یافته و راهی نی اما سوره راهکار چونش را نو وعدہ وعده طلاق کرد برای طلاق نکابتن چند راه است أول يكسيك واضح بالطلاق بو أول يكين راشو هنگام طلاق بو إن شاء الله بس أنا شخص برام زيد وادار كن أغا خانم طلاق دي زيد سيبو كي خانم طلاق إن شاء الله طلاق نكر يكره إن شاء الله قلت له همراه با طلاق متصل إن شاء الله وإن شاء الله لازم لك أي بيشكوت وات بيشكوت أقدام والله يعترف بلده إن شاء الله لا غير وادر ما كان بيشكوت وات بيشكوت المتصل إن شاء الله قول طلاق نكر یا کسی یا که راسیو رای دوم طلاق ما که بی و طلاق خانم ما گوته طلاق دا دون بجای خانم نام دخسی چی بگیره آر طلاق دا اور نام قانون سے نہیں آر طلاق دا والا طلاق نہ کبھی رائے سے وہ شین وہ ہنگام طلاق خے بے نوسا دانے شوارا چون دل جام بے نوسا دانے شوارا او دو بنوستی میں طلاق واقع نہ بود دا حالت مجبوری اما حالت عادی نہ یا پیامه که جب خانوں طلاق ایک طلاق در حالت عادی پیامک کے میں طلاق واقع ہو در غیر حالت عادی فنویشہ طلاق واقع نبود ہو شاید صورتان طلاق واقع نبود اما آ طلاق واقع ہو در نظمہ طلاق واقع وہی راهی بنش و نظر حضرت علی هم ہم اس چیز طلاق واقع بود یک قول از حضرت عمر بن خطاب هم نقل بوده زمان حضرت عمر دو نفر واضح وظائف معناته طلاق ده طلاق ده فيش واضح يعني واجب الطلاق بتبره هذا عمر رضي الله تعالى عنه شان الطلاق ده نزوه واقيمه رهينس